Gure sedea da, zentaguetako uh, laborantza, zinez uh, nagusi bat bezala zira, fen zure entrepresain nagusia zira. Eta importanta da estudioan itea, ikusteko, untxau hartzeko, eta gako guzien ukaiteko, Hala, problema bat ukanen duzulaik, haren uh, menperatzeko. Pentsatzen dugu, estudio gehiu eta iten bali mauzu, gako horiek uh, aizioa txemenen dituzu. Guai, uh, bak protik landa ere, uh, gazte bat motivatia balin bada, Barin baditu bere bizango klugen genian eta bere buria untsa sutik, eta untsa pentsatzea barin badu eh, bere proiektua, hori importanta da ere, behar du hartu denbora bere proiektuen eh, muntatzeko, bere proiektuen eh, pentsatzeko, gako guzien ukaiteko eta instalatzen delaik, behar du jakin e, zer nahi egin eta nola nahi dien bere laborantza ere man.